kali tim Cimat punya cerita dengan judul Di Gowo Kendruwo. Kiriman dari Joyo Kusumo, Jimat Reswadang, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. kedadian iki nyoto dialami dilakoni tonggoku. Kira-kira wis telulas nganti limolas tahun nganti saiki. Pas aku isih umur wolung tahunan, sebut wai jenenge Kang Awal ceritane kaya mangkene. Dasare wong tani nyambut gawe kadang gak ngerti wayahan, kadang sampai dalu isih neng sawah. Pas surup manjing adan magrib kang disih ning sawah ngeler damen utawa mepe damen kanggo ditimbun kanggo pakan sapi pas mayah musim labuh. Mulai sore iku kang di atine krasa ora kepenak. Jroning batine sore iki kok kaya enek sing aneh yo. Ora pati suwe dumadan ana wewujutan gedhe dhuwur ireng sing rambuté ruwe-ruwe. Ruwe. wewujudan iku marani Kangdi di langsung dicandak gulune dituntun kaya setengah miber Ha <laughs> ha diajak mlaku ngalor terus dijak mendek ning etane desa mundu kelurahane isih melu desa wadang soale ning etane desa mundu iku ana sendang sing jenenge sendang waru kang di langsung dijak menek wit waru sing gedhe iku keluargane kang dipodo bingung sampai dalu kang diora enek mulai Sesuke kang didi wong akeh tapi ora ketemu sampai pirang-pirang dino. Ditakok-takok no wong pinter yo ijek durung ketemu. Kira-kira let patang dino sak dari langiku, kang didep-idep mulih dewi. Wong sak omah podo kaget, kang dibanjur ditakoni bapak e. Kowe kon dia itu titi, kok lagek mulih? Aku digawa gendruwo pak, dijandalno ning wit waru ning sendang waru aku yo ngerti wong liwat yo ngerti wong-wong sing padha goleki aku tapi anae nganu Pak aku ngerti wong-wong tapi wong-wong kok gak enek sing ngerti aku Nah terus kowe ning kono petang dina kuwi mangan apa di Aku ning kono dikae mangan jenang sego gula abang Pak Aku mau-mau mangan dipeksa dikon mangan Pak sampai warek wetengku sak bare kedadian iku kang diterus kenek loro wetenge malih aboh gedhi Lepirang pirang dina kang dimeninggal mbuh mergo kenekan ko sendang waru apa ora ya ora enek sing ngerti wallahu alam cukup semene cerita singkat soko aku Joyo Kusumo Jimatres Wadangasem Bojonegoro. Salam seduluran KB Jimatres, salam misteri, salam Aum. saja, Anda ikuti